तुले मूंम सदे का सुत वीर वॾी भेण गुल दे आवाल रात गे वीर तोड़ तूं घर भला बाला तूं तसलिया ॾे मस्तू पारा बेवा बन काधी बेठ यादि करे तु में कोने ॾे बेवा बन का सिंधी बेठ यादि करे वरी लाल बणी